Jimat punya cerita dengan judul Danyang Putri Slopin. <laughs> Iki cerita nyata ing salah wijining panggonan kang kakupeng, wit kang akeh turu gedhi-gedhi. Lan yen ningali gedhene, umure kira-kira ana yen atusan taun. Bumi kang ana sakiwa tengene kebak gegrumbulan saengga nadyan ing satengahing awan mungsa ketiga katon peteng lan kliwat adem. Hinggo yen ijen ana panggonan kurang mesti celingak celinguk kaya-kaya ana mata kang tansah hangulati. sumur soben pancen sendang kang pakulinane banyune dicupuk kanggo ngombe adus nyuci lan pengairan sawah ana sakiwa tengene uga sapi-sapi kang mulih teko panggonan yen wis wancining grek utawa bali kandang mesti mampir dhisik ngombe ana sumur soben kuwi dununge ana dusun Plosorjo. Sumur Sluben pacen katon endah saha ademing dalem panyawang. Iwak cilik mulai wadering golele lan bulus kabeh ana kono. Miturut Mbah Mangun sastro, sesepuh kang ana dusun Plosorjo nyebutake yen pancen wis dadi padatan sangka simbah buyut biyen ora kena ganggu sakabeng panguripan kang ana sumur Sluben. amarga dijoko dening danyang kang ayu rupane kang aran putri Srubin. Putri kuwi njaga karahayuning samubarang kang ana panggonan kono kalebu iwak lan wit-witan. Saingga tumekane saiki ora ana wong kang wani colong jupuk iwak apa dene wit-witan kang ana sumur Srubin kuwi. Yen wani ganggu panguripan ana sendang kono, putri kuwi ora nrimani. biasane loro nganti tumekaning pati lho Nger. Ature Mbah sastro mangkono. Miturut Mbah sastro nalte salah sawijining dina putune kang manggon ana ing Jakarta, bali menyang desa merga ing mangsa riyaya. Bocah kelas 3 SD kang babar blas ora bisa basa Jawa kuwi dolanan karo kanca kancane kang sak pantaran. Merga weruh panggonan kang endah lan adem kang ora tinemu ana kutha gedhe, Jakarta, Wili. Putune Mbah sastro jingkrak-jingkrak bungah atine langsung jegur ana kedung sapinggir sendang. Wili, kamu boleh main tapi nggak boleh ambil yang ada di dalamnya lho. Welinge budi koncone sing paling gedhe dhewe. Wili mantuk-mantuk rapati gagas mergo banget senenge. surup ana banyu kedung kuwi bareng kanca-kancane. Ora krasa nganti tumekaning surup bocah-bocah kuwi anggoning dolanan. Ora ngerti yen Mbah sastro nganti kebingungan golek iwili. Bareng ngerti banjur Wili lan kanca-kancane digiring Mbah sastro bali mulih menyang omah. Sesoke Mbah sastro bingung. Hatine campur kuwatir ya wedi. mergo dumadan wili loro panas raine abang mangar-mangar lan gremeng muni-muni ora karo-karuan wah bocah iki apa kesambet saka sendang kono mau ya banjur mbah sastra nimbali kanca kancane sing wingi dolanan bareng wili kabeh ditakoni apa wingi wili njupuk iwak ana sumur selubin kabeh gedek lan budi kancane sing gedhe dhewe kuwi mangsuli Boten dah, malah wingi sampun kula kandhani mboten pareng ganggu napa maling jupuk iwak kang wonten mriku. Hayem matine Mbah Sastra merga wili lorone ora karana putri sumur slupin. Nanging banjur Mbah Sastra mesthekake yen putune kuwi ora ganggu apa meneng jupuk iwak kang ana kono. Dipriksa siji-siji kelambilan katok cekak kang wingi dinggo bluron ana ing kono. Mak plas kaget atine. bareng ngerti ana salah siji sak kantong katok cekake wili, ana wader kang wis mati ana kono banjur Mbah sastro sowan wong pinter kanggo nyuwun suwuk putune sing mbok menawa kesambet Mbah Jo kang wis dadi langganane Mbah sastro saha jujukane wong saku penging desa kono ndhawuhi malah sangsaya gawe mirising atine Mbah sastro. Ah, bener iki, Mbah. Putumu kena walake sumur sobin. Dadi sesembahan lan ubo ampene kudu luwih jangkep yen putumu pengin slamet, Tro. Krungu dawuhe Mbah Jo, Sastro banjur entek atine. Pun, Mbah, Pokoke kula pasrah jenengan. Masalah ubo rampe jenengan ingkang nyekapi mangke kula kang ngijoli duwite. Nanging meneng-meneng nalika Mbah Sastra sowan Bajo, bapake wili ngundang bidan desa kanggo nambani lan mriksa wili. Mergo yen nganti Mbah sastro ngerti biasane ngamuk, mergo dheweke ya wedi ditukani Mbah Jo. Ini wili kecapean dan demam biasa pak Besok kalau obatnya sudah diminumkan insya Allah sembuh bareng krungu ucape, dokter atine bapake li adem ora let suwe sapungkure dokter bali menyang kantor mbah sastro teko saka daleme jo. tenang wis ditandangi mbah jo sesuk mesti waras ucape mbah sastro mantep sesuke pancen wili wis waras meneh kaya sedya kala mung isih rada lemes iki cerita nyata saka Plosorjo kirimane Kang Darsono Danyang Putri Srobin bersama tim Cimahi